El que anda en triciclo, el que anda en triciclo, va bajito, va bajito, el que anda en triciclo. El que anda en camión, el que anda en camión, va muy alto, va muy alto, el que anda en camión. en helicóptero, el que anda en helicóptero va girando, va girando, el que anda en helicóptero. El que anda en avión, el que anda en avión, va volando, va volando, el que anda en avión. triciclo o en camión, helicóptero o avión. Va bajito, va muy alto, va girando, va volando por el mundo y bajo el sol. El que anda en bicicleta, el que anda en bicicleta, pedalea, pedalea, el que anda en bicicleta. El que anda en tractor, el que anda en tractor, va fuerza, va con fuerza el que anda en tractor. El que anda a caballo, el que anda a caballo, va trotando, va trotando, el que anda a caballo. El que ¿Ah? anda en ascensor, el que anda en ascensor, sube y baja, ah, sube y ah. baja, el que anda en ascensor. En bicicleta o en tractor, a caballo o ascensor, pedaleaba con fuerza, va trotando, sube y baja por el mundo y bajo el sol, por el mundo y bajo el sol. <laughs> Ah, ah.